Programa 1959'da New York'ta bir bodrum katında John Baez'in arkadaşları Bill Wood ve Ted Alevizos ile birlikte kaydettikleri Folk Singers Round Harvard Square albümünden bir şarkıyla başladık. Çaresiz bir aşkı anlatan e, bir şarkıydı e, Careless Love. John Candos Baez veya bilinen adıyla John Baez 22 e, Temmuz 2018'de İstanbullu sevenleriyle Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 6. E, ve son kez buluşmuştu. İşte Zeynep Oral'a verdiği söyleşide e, yaşı gereği tiz seslere çıkamadığından ve bu nedenle bir dizi veda konseriyle sevenlerine veda etmek istediğinden söz etmişti. O gün açık hava tiyatrosunu dolduran binlerce insan 77 yaşına rağmen sesi artık tizlere çıkamasa da enerjisiyle hala sahneyi dolduran bir e, John Baez'e şahit olmuştuk. Birçoğumuzun hayatında en az bir tane John Baez şarkısı mutlaka vardır. John Baez 1941'de e, New York'ta Staten adasında Meksikalı bir baba ve e, İskoç bir anneden dünyaya gelir. E, işte bazı insanlar için doğuştan yetenekli derler. Onun için de öyleydi. Tanrı vergisi sesiyle yolunu bulmakta gecikmedi. Babasının bir arkadaşının ona hediye ettiği ukulele müziğe olan ilgisini tetiklemişti ekledi. E, başlangıçta müzik yapması ailesince pek e, kabul görmedi ama e, halk şarkılarına olan ilgisi ve 1954 yılında henüz 13 yaşındayken teyzesiyle gittiği bir konserde dinlediği e, Pete Seeger'la bu bir tutkuya dönüştü. 1955'ten itibaren halk şarkıları repertuarını geliştirmeye ve halka açık mini konserler vermeye başladı. bugün de zaman zaman hala kullandığı ilk e, Gibson gitarını 1957'de e, edindi. Müzik kariyerinin başlarında Meksika kökenli olmasının getirdiği ırkçı e, sapkınlıklara maruz kaldı ve öteki olmak duygusunu daha o yaşlarda yaşadı. İnsan hakları ve diğer toplumsal sorunlara tarafını belirlemesinde bu dönemin belirleyici olduğu söyleniyor. Stanford Üniversitesi'nde matematik ve fizik dersleri veren babası MIT'den ders e, vermesi teklifini alır ve ailesini de alarak 1958'de e, Massachusetts'e taşınır. John Baez ilk konserini o yıl e, Cambridge'deki Kulüp 47'de verir. E, henüz 17 yaşındadır. İşte konser öncesi İspanyol kökenli adını değiştirip bir başka e, sahne adı alması önerilse de bunu hemen reddeder. Haftada iki kez Kulüp 47'de sahne almaya devam eder. E, ilk plak kaydını da aynı yıl iki arkadaşıyla birlikte e, bir arkadaşlarının evinin e, bodrumunda gerçekleştirirler. İşte kayıt 1959'da Helpers Records'ta Folk Singers Round Harvard Square adıyla yayınlanır. Albümün kapak tasarımını da bir arkadaşı hazırlar. Bugün programda John Baez'in 1960'lı yılların ilk yarısında seslendirdiği şarkılardan seçtiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. E, programa bir e, John Baez e, şarkısıyla devam etmek istiyorum. Sırada bir Latin klasiği var. Bir karnaval sabahını anlatan şarkıyı Brezilyalı müzisyenler Louis Bonfa ve Antonio Carlos Jobim, Marcel Camus'un Siyah Orfe filmi için yapmışlar. Manya de Karnaval. John Baez'in 1963 tarihli bu konser kaydı bir e, Victor Munoz bestesi olan e, Theodor ile kapanıyor. E, şimdi peş peşe bu iki şarkıyı dinliyoruz. Müzik you passi corpo da gente marcata. Oh, oh, porque se minha gente tatuado, ti adoro, tu amor. Programa 1963 e, tarihli aynı konserden bir başka şarkıyla devam etmek istiyorum. Bir e, tren yolu şarkısı. E, yolcu veya yük demir yollarını referans alan bir şarkı. trenler hem geleneksel Amerikan müziğinde ve hem de popüler müzikte birçok şarkıya konu edildi. bu şarkı belki de en çok bilinen tren yolu şarkısıdır. 1927'de e, yayınlanmış ilk kez. şimdi bu şarkıyı John Baez'den dinliyoruz dinliyoruz. Railroad Bill. John Baez'i bir Henry Belafonte şarkısında dinlemeye devam ediyoruz. Ee, bu şarkı 1964 yılında yayınlanan e, John Baez in San Francisco albümünde e, yer alıyor. E, island in the Sun. This is my island in the sun where my people have toiled may sail on many a sea, her shores will always be home to me. Oh, island in the sun, will to me by my father's hand all my days. I will sing in praise of her forest Water's a shining sand. As morning breaks, the heaven on high, I lift my heavy load to the sky. Sun, come down with a burning glow, mingle my sweat with the earth below. oh, island in the sun, will do by my father's hand. All my days I will sing in praise of the forest, waters her shining sand. There is woman on bended knee, cutting cane for her family. A man stands at the water's side casting nets at the surging tide. Oh, island in the sun, willed to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of the forest waters, the shining sand. Ooh, ooh. Perez'in folk ve gospel şarkıları söyleyen e, Bob Gibson ve Odetta ile tanışması e, müzik kariyerinde 1954'te teyzesiyle gittiği Pete Seeger konserinden sonra e, en önemli köşe taşlarından birisi olur. Bob Gibson, John Baez'i 1959'da Rhode Island'da ilk kez yapılacak olan Newport Halk Şarkıları Festivali'ne davet eder. Üç oktavlık tanrısal sesi, siyah uzun saçları, doğal güzelliği ve çıplak ayaklarıyla sahnedeki görüntüsü e, onu ilk kez izleyenlerin Dünya Anası, Meryem Ana veya e, çıplak ayaklı Madonna benzetmesini de beraberinde getirir. E, Newport konseri profesyonel anlamda müzik kariyerinin e, başlangıcını oluşturur. E, Newport Folk Festivali bugün de devam ediyor. Programın geri kanalında John Baez'in 1965 yılında katıldığı e, Newport Halk Şarkıları Festivali festivali kayıtlarından şarkılar dinletmek istiyorum. E, ilk şarkı bir akapella yorum, bir özgürlük çığlığı, O Freedom ve ardından Long Black Veil. Oh, freedom. Oh. Son, what is your alibi? If you were somewhere else, then you won't have to die. I spoke not a word, though it meant my life, for I'd been in the arms of my best friend's wife. hills in a long black veil visits my grave when the night winds wail. my grave when the night 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programında bugün e, John Baez'in 1960'ların ilk yarısında yayımlanan albümlerinden ve 1965'te e, Newport Halk Şarkıları Festivali'nde seslendirdiği şarkılardan e, seçtiklerimi sizlerle paylaşıyorum. Sırada 1965 Newport e, Halk Şarkıları Festivali'nde gitarist ve şarkıcı Peter Yarrow ile seslendirecekleri iki şarkı var. Önce bir Red Hayes e, Jack Rhodes bestesi, bir folk şarkısı, hayatın anlamına dair bir şarkı, Satisfied Mind ve ardından renkler üzerine yazılmış bir e, Donovan Lech bestesi, Colors. John Baez ve Peter Yarrow birlikte çalıyor ve söylüyorlar. How many times have you heard someone say, If I but little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind. Once I was winning in fortune and fame, everything that I dreamed to, to get a start in life's game. But suddenly it happened. I lost every dime. But I'm richer by far with a satisfied mind. money can't buy back your youth when you're old, or a friend when you're lonely, or a love that's grown cold. The wealthiest person is a pauper at times compared to satisfied mind when my fear has ended, my time has run out. My friends and my loved ones, I'll leave, there's no doubt. But there's one thing for certain. I'll leave this old world with a satisfied is the color of my true love's hair in the morning. When we rise, in the morning, when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Blue is the color of the sky. time. That's the time I, I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. Mm-hmm, when I see her. Mm-hmm. that's the time. That's the time. That's the time. That's the time I love the best. really use without thinking. Mm-hmm. Without thinking mm-hmm. of the time, of the time when I've been low. Yellow is the color of my true love's hair in the morning when we rise in the morning when we rise. That's the time. That's the time. That's the time. I love the best. John Baez ve arkadaşlarını 1965 tarihli Newport Halk Şarkıları Festivali kayıtlarında dinlemeye devam ediyoruz. E, sırada bir Woody Guthrie şarkısı var. E, John Baez ve e, kız kardeşi Mary Travers ki o da bir folk şarkıcısıydı. Birlikte söylüyorlar. Lonesome Valley. Müzik You got to walk it by yourself. Ain't nobody here can walk it for you. You got to walk it by yourself. Your mother walked that lonesome valley had to walk it by herself, and nobody here to walk it for her. She had to walk it by herself. Let's get moderate. All right. There's another version. <laughs> you gotta go down and join the you got to join it by yourself. Ain't nobody here can join it for you. You got to join it by yourself. And we can go a step further. You gotta go down and join the pickets. You got to go down and join it by yourself. by yourself. program 1965 e, tarihli e, Newport Halk Şarkıları Festivali'nden bir e, kayıtla devam ediyor. Bob Dylan'ın Blowing in the Wind şarkısını dinleyeceğiz. Şarkıyı Bob Dylan yorumluyor. Geri planda arkadaşları vokal yapıyorlar ve John Baez'in o müthiş sesini de duyuyoruz bu şarkıda. e, in the Wind Bob Dylan ve arkadaşlarından dinliyoruz. I am greatly privileged now to bring to the stage Bob Dylan. We're going to sing Blown in the Wind. 1965 tarihli Newport Halk Şarkıları Festivali kayıtlarına John Baez ve arkadaşlarından dinlediğimiz e, bir şarkıyla e, devam ediyoruz. E, bir süreden beri her pazar 21'de Altuğ Güzeldere, Mahir Ilgaz, Güven Güzeldere, Hakan Gürvit ve zaman zaman da Ömer Madra'nın katkılarıyla hazırlanan İstanbul'dan gelen telefon programında Pete Seeger şarkıları dinliyoruz. Dün gece de Pete Seeger, Arlo Guthrie konseri kayıtlarından şarkılar dinledik. Odalarımızda gündemi takip etmeye ve uzaktan da olsa bulunduğumuz yerlerden sevdiklerimiz için bir şeyler yapmaya çalıştığımız anlarda e, bana çok iyi geliyor bu şarkılar. Sıradaki şarkıya Pete Seeger başlıyor. Ardından diğer müzisyenler e, şarkıya giriyorlar. İstanbul'dan gelen telefon programı yapımcısı arkadaşlarımıza buradan bir selam göndermek ve bu şarkıyı e, onlar için de çalmak istiyorum. E, bir gospel Down by the Riverside. I'm gonna lay down my sword and shield down by the river. Sevgili dostlar, 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programında bugün e, şiddet içermeyen eylemler yoluyla da toplumsal değişimin mümkün olduğunu kanıtlayan e, Özgürlükçü 68 hareketinin eylemci kimliğiyle ve ilerici şarkılarıyla öne çıkan ismi John Baez'i 1960'ların e, ilk yarısında yayımlanan albümlerinden ve 1965 Newport Halk Şarkıları Festivali kayıtlarından ee, seçtiğim şarkılarda dinledik. Ben onun e, sesini ilk kez 1976'da lisede okuduğum yıllarda elime geçen bir e, kasette dinlemiştim. E, yıllar sonra 1993 yılında Ruhi's Dostlar Korosu'ndan arkadaşlarımızla Zeynep Oral aracılığıyla onu yakından tanıma, sohbet etme şansını da bulmuştuk. Nazım Hikmet anmasına katılmak için İstanbul'a geldiği günlerde Kuruçeşme Mülkiyeliler lokalinde onunla buluşup sohbet etmiş ve ona Ruhi Su türkülerinden e, örnekler dinletmiştik. Yaklaşık 60 yıla yayılan müzik kariyerinde 30'dan fazla albüm, yüzlerce şarkı, e, binlerce konser, e, çok sayıda eylem sığdıran e, bir büyük müzisyenin, bir büyük eylemcinin yaşamını, şarkılarını bir saate sığdırmak mümkün değil. Gelecek programlarda John Baez'in günümüze kadar yayımlanan albümlerinden seçmelere de zaman zaman yer vermek istiyorum. Günümüzde bütün dünyada ve ülkemizde insanlık epey zor e, günlerden geçiyor. E, işte doğanın ve insan emeğinin sömürüsü, iklim yıkımı, ekonomik ve siyasal problemler, savaşlar, yoksulluk, açlık, mültecilik sorunları derken e, kısa bir süre önce bir virüs çıkıp geldi ve bir karabasan gibi üzerimize çöküverdi. E, John Baez e, son e, albümünde yer alan bir şarkıda daha iyi bir dünya gelecek mi bilmiyorum ama işimizi yarın gelip gelmeyeceğini düşünmeden adil ve sevgi dolu bir toplum bir dünya için severek yapmalıyız diyordu. Galiba Açık Radyo programcıları ve bütün çalışanları John Baez'in bu dileğini severek yerine getiriyoruz. Yani umarım bu çabalarımız evine kapanıp kalan insanlar insanların sıkıntılarını e, bir nebze olsun gidermeye yarıyordur. İzin verirseniz Sizlere e, geçen hafta yayın hayatına başlayan bir YouTube e, televizyon e, kanalını önermek istiyorum. Yaklaşık 11 yıldır internet üzerinden yayınlanan Yeşil Gazete geçtiğimiz hafta Yeşil Gazete YouTube kanalından bir televizyon yayınına başladı. İlk 6 programda korona salgınının ülkemizde ve dünyada izini süren Yeşil Gazete televizyonu Almanya Almanya, Amerika, İngiltere ve İtalya'dan e, konuklarla e, oralarda olanı biteni e, bizlere taşıdılar. Kanala Yeşil Gazete YouTube hesabına girerek abone olmanızı ve izlemenizi öneriyorum. E, programa yine 1963 e, Newport e, Halk e, Şarkıları Festivali kayıtlarında yer alan bir şarkıyla son vermek istiyorum. E, 1955-1968 yılları arasında Birleşik Devletler'de etkin olan e, Afro-Amerikan Sivil Haklar Hareketi'nin e, marşı da olmuş. E, protest bir şarkı var sırada. E, şarkının sözleri e, Charles Albert Tinley'in yazdığı bir gospel şarkısının nakaratında tarafından türetilmiş. Şarkı ilk kez 1947 yılında We Will e, Overcome ismi ile Pete Seeger'ın önderi olduğu e, People's Song örgütünün bülteninde yayınlanmış. E, bu şarkıyı da karantina günlerinde özveriyle çalışarak hayatımızı kolaylaştırmaya çalışan bütün kamu emekçileri için ve elbette her gün radyoya giderek açık radyoda yayınların aksamadan sürmesi için çabalayan arkadaşlarım için çalmak istiyorum. Şarkıda John Baez ve arkadaşları hep birlikte üstesinden gelmeliyiz bir gün. Kalbimin derinliklerinde inanıyorum buna. El ele yürüyeceğiz bir gün. Barış içerisinde yaşamalıyız. Hepimiz özgür olmalıyız. Korkmuyoruz. Üstesinden gelmeliyiz bir gün diyorlar. We shall overcome. Bu haftanın hepinize, hepimize iyi haberlerle, iyiliklerle, umutla ve sağlıkla gelecek bir hafta olmasını diliyorum. Haftaya pazartesi 13'te 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra programında e, yeniden e, sizlerle buluşabilmeyi diliyorum.